السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunan al'amuran da suka shafi mu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat littafin da abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya rubuta a yau litinin 25 ga watan muharram shekara ta 1442 bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan tara shekara ta 2020 miladiya insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a makon da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ƙarshen babi na 230 ta haka a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba a farkon babi na 231 akan hadisi na 579 shi ne babu sakin lukura na malayin ce babu sakin lukura wannan babu zai karantar da mu zama a alkariya shi ne sakin lukura abinda mala yake nufi da alkura a wannan shi da yana nufin albajiya irin ta za ce al'afufu shi ne ma ba'uda min al'arbi anin nasi fala ya murru a bihi ahadu shi ne irin ƙauyukan nan wanda suke cikin nuni. ga ya sun nisa da sauran mutane kuma mutane ma ba su suka bi ta hanyar su ba ba wata hanya wanda za ka bi ta garin waɗanda suke can ƙauye guda ware da mutane to irin waɗannan garuruwa, ko irin waɗannan ƙauyukan su ake ce ma alƙura a wannan babu da imamun bukari ya kulla mun gane shi ne ce babu sakin alƙura wannan babu zai karantar da mu zama a irin waɗannan wurare mai ladabin musulunci game da zama a irin waɗannan wurare ƙauyuka wanda suke ware kuma suke da nisa wanda mutane ba ka bi ta wurarensu ba don babu wata hanya wadda take sadarwa tsakanin wani gari da wani gari malam ya ce haddasa ahmad بن عاصم قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد ابن سعد يقول سمعت ثوبان يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور قال أحمد الكفور القرى malam ya ce wannan hadisin ya karɓo shi ne ta hanyar ahmad ibn asim shi kuma ya faɗi malaminsa har ƙarshe ne isnadin ya tike a kan sauban sauban kuma sahabi ya kulu sau ba ne yake cewa kalali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi mani magana ya ce da ni manzan Allah ya ce mashi ya kai sau ba na la taskunil kura ko la taskunil kufur yi da sakinan kufur ka sakinan kubur wanda Allah ya ce mashi la taskul kufu kada ka zauna a irin ƙauyukan nan wanda suke da nisa da garuruwan mutane suke a ware kuma babu wata hanya wadda ke bi ta mutane balle su gita ta ƙauyen to Allah ya ce masu kada ka zauna irin wannan ƙauyuka fa inna sakinal kufur don mazauna irin waɗannan ƙauyukan hasakin ubur kamar mazauna kaburbura ne kamar mazauna kaburbura ne ƙala ahmad ahmad ya ce alkufur alƙura sai alkufur yana nufin alƙura mun gane to waye ahmad a nan wannan wanda malam ya ce kala ahmad ɗalibai suka ce yana nufin malaminsa a wannan hadisi da ya ce haddasa ahmad ibn asir shi ahmad ibn asir asir shi ne ya fassara wannan alkufur ɗin da cewa yana nufin alkura shi ne sai da sai ƙala ahmad ahmad ya ce yana nufin malaminsa ahmad ibn asir kamar yadda muka ce malamai suna cewa abinda ake ce ma alkufu wanda aka fassara da alkura shine ma ba'u da min da alin nasi gari ko kawai da yake da nisa daga mutane fala ya murna a ahadu kuma ba wani mai gicciyawa ta irin waɗannan ƙauyuka wa ahalin kufur inda ahalin madani kan amwat inda al baka annahum fil qubur kaga idan aka ce musu kamar suna zaune cikin kabari ba za ka hada su da garuruwa ba wanda ake kai komo a cikin su suke da hanyoyi suke da alaka da waɗansu garuruwa na kusa da su ko na nesa da su ba za ka hada su da su ba su irin waɗannan mazauna waɗannan garuruwa kamar su ne rayu su kuma waɗancan kan amuwa kamar matattu ne ke nan shesun ya aka ce kamar ma'abuta kamar birane faka allahun fil kudu sai zaman ke nan kamar suna zaune a cikin kaburbura ya zo a cikin faibul kabir sharhin Buhari. malamin ke cewa latas taskul kufu kada ka zauna a kufu sai ya fassara shi da ai alqura alba'idatu anin nas allati la yamurru biha ahadun illa nadiran yace alkufur sune irin waɗannan alƙaryoyin ko ƙauyuka alba'idatu anin nas wanda suna da nisa da mutane allati la yamurru biha ahadun illa nadiran wanda da wahala ka ga wani ya bi ta wuce ta wurin inda nadiran sai lokaci bayan lokaci sai lokaci kaɗan haka irin waɗannan ƙauyuka masu nisa su ake ce ma alƙufu kuma na ce musu alkura mun gani da aka ce fa'in da sakin kufur ta sakin kumur shi ma da ya zo a cikin littafin da ƙadir aihuwa bi manzilatin mayyit لا يشاهد الأمصار والجمع سميت كفورا لأنها كاملة مضمورة الإس ليست في شهرة المدن ونباهة الأمصار وفي, وفي تفسير الموسم بالتيسير معناه أن أهل القرى لبؤدهم عن العلم كالموتى أي لجهلهم وقلة تآهدهم لأمر دينهم ومن ثم قيد إلى الجاهل ميت وإن لم يدفن بيته قبر وثوبه كفن suka ce ma'anar cewa da aka kira su kamar kaburbura saboda nisansu da garuruwan mutane ƙauyuka sun shiga can daji ko sun yi ƙauye guda saboda irin wannan nisan nasu sai zamantun ilimi ya musu nisa za a ga irin waɗannan wurare a kai ƙarancin ilimi su ne ba su da malamai kuma da wahala wani malami ya tashi ya koma wurin ya zauna saboda wannan ƙarancin ilimin da ke cikin sai suka zama kamar matattu ya za ta yaka ce zama a wurin kamar zama cikin kabari ne ai an kira su wannan ne saboda jahilcinsu da kuma karancin cakuɗe ɗeniyarsu da mutane da karancin saninsu ga al'amura na addini to dama shi jahili ana ce mashi matanci jahili ana ce mashi matanci to shi sun ya saboda jahilcinsu saboda sun yi nesa da mutane sai ake ce musu alƙura ko alƙukur sai aka ce zama a wurin kamar zama ne a cikin ƙabari wafihi an nahayu an sufna albadiya wa nahu zarika fa yanzu mazmuni lima zikira wa qaddalla ala zalika ƙura'ani. Su sai malamai suka ce a cikin waɗannan hadisan akwai hujjar da take nuna cewa shari'a ta hana zama a irin waɗannan ƙauyukan domin zama a irin waɗannan ƙauyukan abin zargi ne limazu kira saboda abubuwan da aka ambata a baya mu yawa ke gare su kuma ana ta karatun nan inda ake yi to sai ma wani abu ya faru sai ya gama karatun ba inda waɗansu ma ba su ma sun inda aka nufa ba sai ga al'ummar har yanzu tana cikin rashin wayewa ta addini tana cikin rashin wayewa ta ta zamani ba tushe sun ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana zama irin wannan wurin domin ko kai kana da addini in ka je wurin Allah sai ka koma kamar su za a kowane ɗan sanda suke ba mu labari san kudin nan ya tafi aiki a kai shi wani ƙauye shi kaɗai ne musulmi kuma ya daɗe wurin to da waɗansu yan uwa musulmi suka je wurin aka ce akwai musulmi nan garin aka ce eh suka ce yana da aka nuna musu to sai su ga bai da bambanci da arnan wurin yana da shan giya bai sallah sai suka kira suka ce mashi wai kai ba musulmi ne bai ce wala shi musulmi ne bahaushe ne sai shi bahaushe ne ya hidowar garin su cikin kaduna su ne su ya haka ya ce wallahi shi ne lokacin da ya zo nan wurin yana sallah to da ya zo shi ɗaya ne ke cin yana yi har ya gaji shi wa sai dai da wai ka je gajiya ce to ya ce da a ce bubi ne ina ɗan samun wani wanda muke yi tare ina da ban daina ba ka ga me ya shawo shi zama cikinsu zama cikinsu to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana zama irin waɗannan wurare mun gane Allah ya sa mu dace sai malam ya ce wannan hadisin hadisi ne sahihi hadisi ne ingantacce ah, muhammad ibn ah, muhammad nasir bin albani rahimahullahu ta'ala ya inganta hadisin muhammad dabarani ya fitar shi a littafin shi musnadis saniyi sannan haka imamun bai haƙi ya fitar shi a shi'abul iman haka imam tabarani ya fi da shi a littafin shi al'austar da haka hadisun ya inganta mala ya ce haddasa ishaqar kala akbarana baqiyatu kala haddathani safwan kala samitu rashid ibn sa'd yaqul samitu thawban qala قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ثوبان لا تسكن الكفور fa'in na sakinin kufur ka sakinin kubur wanda wata ruwa ya ce kawo ma'adarsa da shi ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ya sauban ya kai sauban la taskun kufur karka zauna a ƙauyukan da suke gefen mutane kuma babu ilimi fa'in na sakinin kufur domin mazaunin irin waɗannan wurare ka sakinin kubur ya yi kama da wanda yake zaune cikin kabari allah ya sami su. to yanzu an ce ba a zama to ana iya zuwa aje a dawo ko a je ziyara ko a je wani abu kamar haka ne ana iyawa yanzu dai wannan shi babin abin da ya ce kada a zauna wuri ga kuma dalilin da ya siya aka ce kada a zauna wato in kaje waɗansu wurare musamman irin tsarukan da ke cikin daji ina cikin duwatsu eh, don ta je jihohin da ke da dazuzzuka kamar zamfara ɗin nan to wani wurin in ka shiga mutane ne ba su zuwa wurin sannan ba mutane ba su zuwa wurin ba wani abu da ake da ci gaba wurin irin waɗannan wuraren zuwan wurin ma aiki ne an ba ta sama ba abinda zai fiye yanki irin waɗannan wuraren su ake nufi shi ya sanya musamman irin wancan lokacin amma kun ga a yanzu akwai ci gaba na abubuwan hawa da ma hanyoyin sadarwa don ba ni manta akwai wani kawai da muka taɓa zuwa cikin maru lokacin manne a zamfara state lokacin ana yin MP3 din nan cikin dajin allah ta'ala ne saman duwatsu za ku dinga hawa amma abin da ya bani mamaki a ƙauyen na mafi yawancin yaran ƙauyen marinsu da mata za a kowa yana da MP3. an mai lodin ɗin waƙoƙinsa kala-kala kawai na tis to kaga duk da suna cikin daji amma sun samu wata hanya wanda waɗansu saƙonni ke zo musu ya sa shi wannan waɗannan a wancan zamanin hadisin samun irin waɗannan ƙauyukan suna da yawa amma irin wannan zamanin mu zai wahala yanzu ka samu irin waɗannan ɗaukan wanda za ka ce ba su da wata alaƙa da mutane ko da ba ta ilimi ba ce ba mun gane wannan bayanin to rashin alaƙan nan kuma yana da illa akwai wani taro da muka je na zaman lafiya ne hanyoyin da za a ba a samar da zaman lafiya to a lokacin eh, cikin waɗanda suka yi jawabi wurin akwai shugaban da yake allah na jihar katsina ya yi wata magana har gobe ina jinjina maganar shi kuma ina jin tsoron maganar shi tattar da gaskiya domin abin da yake cewa ya ce kun ga fulanin nan da ke cikin daji da ya cutar da su ba su da ilimi na addini ba su da ilimi na zamani ya ce amma suna da 'yar alaƙa da mutane suna da alaƙa da civilization domin matan suna shigowa ga sai da nono mazajen suna zuwa cin kasuwa kaga macen mai ta don nono za ta yi hudda da mutane 'yan cikin garuruwa wannan hudda ba makaranta ba ce ba amma suru wannan hudu za ta ɗan san wani abu Ko yaya ne Aka su ma mazajen suna ɗan shigowa cikin garuruwa suna hudu ya ce to su da suke da wannan kwantar da hadara ta birane suke wannan ta'addansu suke wannan ta'addansu ya ce to 'ya'yansu yanzu yara 'yan shekara bakwai 'yan shekara tara da ce wallahi suna nan cikin daji ba su taba shigowa cikin gari ba kuma wannan yanayin yanzu ya sanya ba za su iya shigowa gari ba wanda wannan ne yake nuna a daji za su girma su yi rayuwa su kare ta a cikin daji ba ilimin na addini ba na zamani kuma ba kwanta ya ce to waɗannan mutanen kuma ga makamai a su ya ce to yana jin tsoron kada illar da za su ta zama su ta fito waɗannan muni mu gane abinda yake so ya nuna to shi ya sanya ake siffanta irin waɗannan mutanen da kamar mutane wanda ke rincin burbura. cewa jahilci ya wa cikin su sai sanya babban kalubalen da ke kan wannan al'umma shine ba wai a sa ƙarfi a fi adanna mutanen nan ba za a iya wannan amma ba shine mafita ba wala dan dan adam ba abin da ke kontrolin dan adam sai imani ko ba haka ba za ka zo ga abu kana su, kuma ka samu damar da za ka iya ɗauka amma me zai hana ka ɗauka imani tun da kasan ba za ka bane ba za ka taɓa masu kana ba to duk ɗan adam idan aka ce ba yadda wani abu wanda zai dinga taka mai birki to yana da matsala kuma yana da biyar sha'ani to shi ya yana daga cikin hanyoyin da za a bi a magance irin waɗannan matsaloli shine a shiga dazuzzukan nan a karantar da mutanen na addini to amma za a shiga su ne ƙalubale a hanyar da za a ga a shiga wannan mai sauƙi ce akwai shugaban izara da ɗan musa Lokal zamba har gobe yana son mace wa'azi ta ce shi ko cikin garin barayi ne zai iya kai mai wa'azi <laughs> saboda su in za su yi wa'azi suna aika musu ya yana gaya mu ya ce ya sha zuwa wa'azi a zuwa doke shi da babur da su tafi wa'azi cikin barayi sai yana wa'azi ma saman tebur farawa zai zo da zandame mai bindiga shi ya saka sadaka da kalle ce allah saka da alheri <laughs> allah sai ya to shi sanya ilimi shi ke raya ɗan adam kuma shi ke raya garuruwa idan ɗan adam bai da ilimi shi da matacce ɗaya ne idan gari ba ilimi wannan garin da shi da matattu ɗaya ne su da matattu ɗaya ne don haka wajibi ne al'umma ta farka daga bacin da ake a tashi sai fala a yada ilimi a karantar da mutane addini kuma wani kuskure da ake yi yanzu kawai da ba su da addini sai ɗan shi'a ya je musu da addini da zuwan shi da rashin zuwan shi duk ɗaya ne ko ba ɗaya ba wala duk ɗaya ne kila ma gari da zai su to haka in ƙauye kuma ɗan ƙara ƙafi suka ji da su da rashin su duk ɗaya ne so ko da akwai wayewa ta addini amma ya zamanto ta shi'a ce ko ta ƙara ƙatu ce ana nan da cikin matsala su da matattu duk ɗaya ne dole sai ilimi ya je musu ilimi mai kyau aƙida ta je musu aƙida ta ahalus sunna jama'a in mala ya ce babu albadu ila to wannan babu shi kuma zai karantar da mu zuwa suka ce albadu abinda ke albadu a ilatila shi ne ai kharaja ilal badu shi ne fita zuwa irin waɗannan wurare shi ne albadu ilatila albadu ɗin shi ne alkuruji ilal badwi fita zuwa irin waɗannan wuraren masu nisa inda ba mutane sannan ilal tila haka nan fita zuwa alfila abinda ke alfila shine ƙoramu, ƙoramu wanda za a galibi koramu su ma inda suke aiba mutane to ya halatta ana iya fita a je wurin ko ziyarar wani ko yawon bude ido ko wani abu dai kamar haka ba da niyyar zama ba ba da niyyar a zauna ba mun fahimci bayanin mun manci bayan babu to sai malam shi haddasa muhammad ibn sabba قال حدثنا شريك عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن البدوي قلت وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو فقال نعم كان يبدو إلى هؤلاء التلاف an karɓi wannan hadisin daga miƙida ibn shuraihi ana abihi shi kuma ya karɓo daga wajen mahaifinsa shi kuma mahaifinsa ya ce sa'altu aisha na tambayi aisha matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama anil badwi game da fita zuwa ƙauyuka ko daji inda ba mutane sannan ya ce wahal kanin nabi sallallahu alaihi wasallama yardu shi ko manzon Allah yana irin wannan fitar yana irin wannan fitar sai aisha ta ce kana yabdu ila haula ittila eh manzon Allah ya kan fita ya je wajen waɗannan koramu koramun da ke cikin dashi altila shine masailul ma' karin koramu dai haka na cikin daji wani lokaci manzan allah sallallahu alaihi wasallama yakan fida ya je wajen irin waɗannan koramu da makamantansu cikin daji to galibi idan ya fita waɗansu malamai suka ce manzala yana irin wannan fitar ne idan yana son kaɗaici wani lokaci sai ta wurin kila ko wani abin da zai yi ko wani makamancin haka sai ɗan kaɗaici da mutane sai ya shiga irin wannan wuraren ka dai abinda hadisi yake nuna mana shine in zuwa ne a je a dawo to babu laifi ana iya zuwa a dawo amma abinda aka hana shine a je a zauna wurin a tare to zama wurin yana da illa amma don a je a dawo to wannan babu laifi mun gane shi ma zuwa a zauna din idan da manufa ne ta yada addini ko na makamancin haka babu laifi kamar a samu wani malami sai je wurin ya zauna don ya karantar da su addini su mutane babu laifi wannan yana da kyau mun gane allah samu dace mala ya ce babu a tu'adatu fil umur sai babi na gaba shi kuma a haka ne ko akwai sauran hadisi da yazo mala ya ce haddasa na abu hafsin ibn ali قال حدثنا أبو آسم an amru ibn wahabin ƙala, ra'aitu muhammad ibn abdullahi ibn usaidi idara kiba wa huwa muhrimun wada thawbahu an mankibaihi wada'ahu ala fakizaihi fa qultu ma hadha qala ra'aytu abdullahi yaf'alu mithla hadha an karɓi wannan hadisin ta hanyar muhammad ibn abdullahi ibn usaidi aka ce idara kiba wa huwa muhrimun idan ya hau dabbarsa wa huwa muhrimun alhalin ya yi harama da aikin hajji ko umara kun sai idan mutum zai tafo aikin hajji ko umara ai daga miƙatinsu zai yi harama idan yi harama zai sanya harami sai ya nufo makka idan daga madina ne daga zulhulefa zai yi harama daga zulhulefa zai yi harama ku kaga shi wannan aka ce an gan shi shi abdullahi ibn al-Abidi usaydi idan ya hau sai ya taho zai taho makka daga sai yana cikin harama wa za a saubahu an manki bai shi yakan cire tufafinsa daga manki bai nan kafaɗinsa inda dama ai tufafin guda biyu ne za a ɗora guda a yafa guda to wanda yake saman wuyan shi nan kafaɗin sai ya cire shi mun gane yana bisa abin hawa wa za a hu ala fasi zai in ya sanya in ya sabke shi ta zai tattara a nan saman cinye shi kenan tun da bisa abin hawa yake ta ƙuntu sai aka ce mashi ma haza wannan kuma me kake yi kala sai ya ce ra'aitu abdullahi ya fa'alu mithla hada na ga abdullahi yana yin irin haka wani abdullahi yake nufi shi ne abdullahi eh wa abdullahi bin masudi kenan yana daga cikin shi ma haka ya shi yana yi kun ji hadisin da kyau ko to ne mahallin shayin a cikinsa né? ko ba Não, não. ina biyu kasusuwa ya eh, ba babin shiga irin tasu ake magana babin zuwa ake babin halittun aje wurin ko ko mu ce babu muhallin shahid alaikun salam iza to na harama da aikin hajji ko mara aiki eh. zai yauwa a kan hanya a yakin da daji ne dole sai an yi ne sai an mutu irin waɗannan ƙauyukan ko ba haka ba mutum ya tuwo daga makka daga madina zai tuwo makka to a kan hanyar dole zai gita irin waɗannan ko ƙoramin ko kuma irin waɗannan ƙauyukan wanda su gefe wanda ba su ilimi a cikinsu to ashe ka ga dan ka buka wuce hanya ta biyo da kai shi ma wannan ba laifi bane ba abin da dai aka hana shine a je a zauna din Tun ba zama ne na karanta zuwa ko wani abu kamar haka ne wa ma zalika hadisin bai inganta ba kuma a cikin isnadinsa akwai amru ibn wahab ad-da'ifi ka duba cikin isnadin akwai amru ibn wahab حدثنا أبو حفص ابن علي قال حدثنا أبو آسم عن أمرو ابن وهب وأمرو ابن وهب ضعيف hadisi sun ce. da ifi sannan haka a cikin hadisin akwai muhammad ibn abdullahi ibn usaid ko to shi ma waɗansu malamai ma kamar imamu zahar ya ce majhulin ba a san shi ba shi wanda aka gani ne ai shi muhammad shi amru ibn wahab shi yake mana ra'ayi muhammad ibn abdullahi ibn usayd izara kiba shi wanda yake hawa dokin wanda aka ba mu labari din waɗansu malamai sun ce rajulun mashhur mutum ne wanda yake ba a san shi ba mun gane to allahu almushe sanya muhammad Nasiru ya albani a cikin da'iful adabin mufrat ya ce da'iful isnad ibn usaidin hada majhulu wannan ibn usaidin da ake ba mu labarin sa ba ma san shi ba da aka hadisin bai inganta ba mala ya ce babu man a habba kitmanar sirri wa an yi jalisa kulla ƙaumin ba ya arifa a falakahu wannan babu zai karantar da mu man a habba kitmanar sirri wanda yake son ɓoye sirrin mutane wa an yi jalisa kulla ƙaumin amma kuma yana son ya zauna da mutane fa ya arifa akhlaquhum dan ya san halayensu da ɗabi'unsu amma kuma in ya zauna cikin su da ya ji suna waɗansu maganganu ba zai je ya haɗa musu sirri ba to yana matsayin wannan mun gane wanda yake son zama cikin mutane amma kuma ba zai yaɗa sirri shi in ya ga mutane yana so zai zauna cikin su dan ya san ɗabi'unsu to amma kuma ba zai tafi ya yaɗa sirrinsu ba ba zai tafi ya yaɗa sirrinsu ba ce suna kada suna kada to ina hukuncin wannan shi mala ce haddasa abdullahi ibn muhammadin قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد القاري عن أبيه anna umar ibn khattabi wa rajulan min al-ansar kana jalisaini فجاء عبد الرحمن ابن عبد ابن عبد قارين فجلس إليهما فقال عمر إنا لا نحب من يرفع حديثنا فقال له عبد الرحمن لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين قال عمر بلى fajalis haza wa haza wala tarfa hadithana su makalin ansari mantaran nasa ya kulu na ya kunu khalifata ba'adi fa'addadin ansariyu rijalan minal muhajiri لم يسمي عليا فقال عمر فما لهم عن أبي الحسن فوالله إنه لأهراهم in kana alaihim an yi kimahun ala ɗariƙatin min alhaƙi wannan hadisin an karɓo shi daga muhammad ibn abdullahi ibn abdurrahman ibn abdulkari shi kuma ya ce an ya karɓo daga mahaifinsa anna umar ibn khattabi wa rajulan min al-ansar kana jalisayn yace wata rana sayyidina umar dan khattabi da wani mutune yace wannan mutune yana daga cikin mutanen madina su biyu sun kasance a zaune a wani majalisi suna nan zaune faja abdurrahman ibn abdulkari sai shi abdurrahman ibn abdulkari sai ya zo wurin fajalasa ilaihi ma shi ma sai ya zauna cikin su su biyun faƙala umar sai umar ya ce masa inna la hibbu manyar fa'u hadisana kai ka zo ka zauna cikin mu mu fa ba ma son zama da mutunan da zai ɗaga labarin mu mana wanda zai ji abin da muke faɗa ya je ya faɗi a wani wuri ba ma son zama da shi faƙala lahu abdurrahman sai abdurrahman ya ce ujali ujalisu ula'ika ya amiran mu'minina sai ce aini ba na zama cikin mutanen da ake kai musu labarin waɗansu mutane ba ni da wata majalisa wanda nike zama inda zan je in ba da labarin ya amiran mu'minina ya kai amiran mu'minina ala umar sai umar ya ce tun da ka ce haka bala fajalis haza wa haza ce to in za ka zauna tunda ka ce ba ka da wata majalisa inda suke zuwa ka zauna inda za ka daga labari to ka zauna da wani da wani sai ba shi wadansu waɗansu mutane sai ce amma wala tarfa hadisana amma ko in ka zauna cikin su su kada ka yadda ka kai labarin sun maƙalalin ansari sai ya juyo tambayi wannan mutumin madina wanda suke zaune sai ya ce masa mantaran nasa ya kunu da ya kunu alkhalifa ba a sai yake tambayar sai ce me kaji mutane suna faɗa wanda ya dangane da wanda ya cancanta ya zama khalifa a bayana al-ansari rijalan min al-muhajirina sai wannan mutumin madina ya kirgo waɗansu mutane 'yan makka cikin muhajirai amma lam yusammi aliyan sai dai bai faɗi sunan aliyu ba faɗaɗa umar sai umar ya ce famalahun an abin hassan ne sun ya mutane ba sa son abin hassan aliyu kenan ya zama khalifa a bayana ce kowallahi innahu da ahararu na rantsa da allah aliyu shi ne ya fi cancanta a cikinsu in kana alaihim in ya zama shugabansu an yi kimahu ala ɗariƙacin min alhaƙi kuma idan ya zama shugabansu zai ɗura su a kan tafarki na gaskiya haka sai da umar ya fada a kan wannan mutum ya ke fada mashi game da sai na ayyana wannan shi ma idan da ba a hadisin ya yanta dai da abinda malamin shi ya kunda babu su da karantar wanda yake sun yi zaura cikin mutane amma ko ba zai ji ya kai labarin soyayya ba babu da kina da wani yana jin na cikin kowane irin mutane ne mai san halayensu da dabi'un su amma kuma ba zai ji ya kai halayensu da dabi'un su a wani yi ba me manufar imamu bukari da wannan babin shi ne waɗannan wurare ƙauyuka ɗinnan wanda aka yi magana a kansu kenan babu laifi ta iya zuwa ta zauna don ta san yanayin yadda mutane suke rayuwa da sauransu amma idan ka ga waɗansu abubuwa na aibin su kuma karka zo wuri ka fara mun gane to amma sai dai shi asarin wanda aka kawo bai inganta ba bai inganta ba bai inganta ba muhammad nasu bin albani a cikin da'iful adabul mufrad ya ambaci muhammad ibn abdullahi ibn abdurrahman ibn abdul alkari To ya ce to wannan muhammad din shi ma mazhurin ba a san shi ba a san shi ba in fa aka samu rawi majhul a cikin isnadi to hadisi ya tashi daga ingantacciya ko ba hadisi ya rauni amma shi shi amma shi wannan waɗansu malamai suna ganin hadisi zai iya zama hadisi hassan kamar ibn hibbana shi yana kallon cewa an san mutunan kuma fiɗa ne ba a ibn hajar ma ya yi magana ya ce makbulun ana karɓar hadisinsa shi da mahaifinsa to har yake cewa huwa abdullahi ibn abdulhamad ibn abdulkari almadani min tabaqatul wusta min at-tabi'in kama kamar da shi albani ya rinjaya ya ce rajulun mutum ba a san shi ba da zalika kayan hadis da ikon cidda saboda wannan sai da mutu hadisi yana da rauni sai malam da yake babi na gaba shi kuma zai magana akan babu a ta'adati fil umo. ko kuma attu'adati fil umur attu'adati fil umur babi na gaba shi kuma zai karantar da mu attu'adati fil umur attu'adati shine bi a hankali a cikin dukkan al'amura ba a san gaggawa a cikin al'amura amma na al'umur suka ce al'umur al-dunyawiya al'amura na duniya ke nufi banda na addini na addini su ana son yin gaggawa a cikin ta samu kuɗi su ke gaggawa ka ce aikin hajji lokacin fidda zaka yi gaggawa ka fidda an kira sallah yi gaggawa ka ce masallaci duk al'amura na addini su ana son yin gaggawa a cikin cikinsu to amma al'amura na addini wai na duniya wanda ba na addini ba to ana son mutum ya zaune bi a hankali a nan kuma ba a son gaggawa gaggawa daga shaidan ne da aka da abin da za ka yi wanda ba na addini ba na son ka ka bi abin a hankali har ka ga cewa ka samu nasara akan wannan abu shine addu'ati fil umur mala yace haddathana Musa ibn Isma'il قال Abu-Hilali, kala haddasa al الحسن أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولى له فأوصى مولاه بابنه فلم يألوه حتى أدرك وزوجه فقال له جهزني أطلب العلم فجهزه فأتى عالما فسأله فقال إذا أردت أن تنطلق فقل لي أؤلمك فقال حضر مني الخروج فعلمني wannan hadisin an samo shi daga alhassan basir yake ba mu labarin cewa anna rajulan tuwafiya ibn lahu a tuwafiya wata raka ibn lahu an yi wani mutum mutumin nan sai ya rasu amma da ya rasu sai ya bar ɗanɗansa ƙarami wafiya wata raka له ومولا wa يبر انسا ya bar ɗansa da kuma wani maulansa maula shi ne bawan da ka ‘yanta ya bar ɗa ya bar maula su ne magadansu ke ko kuma su ne wanda ya bari fa'ausa maulahu da ibnihi sai wasici ga maulansa da su ga ɗan ɗana nan ta kula min da shi cikin narasi salam ya aluhu sai wannan maula ya ci gaba da kulawa da ɗan yaron nan bayan ya rasu falam ya aluhu bai nuna kasawa ba wajen ba wannan yaro tarbiyya hatta a daraka har yaro ya girma ya wazan wajahu ya ɗora masa aure ya masa aure mun gane ya tarbiyyantar da shi har ya girma da ya girma sai ya masa aure to bayan da ya masa aure ana nan ana nan sai yaron nan ya ce shi wannan maula na babansa ya ce mashi a ah, ya ce mashi faƙara da ya ce jahazi a ɗulibin ɗin ya ce masu ka shirya ne kai mani guzuri ka bani abin hawa in tafi in nemo ilimi shi yaron ya siyan moran nasa shirya ni in tafi neman ilimi nan shirya shi yana nufin a sai mai dukin da zai hau a ba shi kudin guzuri sai kama hanya tafi neman ilimi faja hazahu sai ya shirya shi ya ba shi kudin guzuri ya ba shi abin hawa ce allah ke a hanya fata aliman fasa'alahu yaron na yana tafiya bai yi birki ko ina ba sai wajen wani malami tafi gidan wani malami ya sabka gidan wannan malam fasta alahu ya tambaye shi ya ce sauki ba kone ya zo mai ilimi faƙari sai ce mashi iza a rata an can ɗariƙa fa ƙulli u'allinka a ci to ka zauna amma ranar da ka tashi tafiya gida to ka zo ranar zan karantar da kai wani ilimi wanda za ka riƙe kai aiki da shi mun gane haka ba na nake yanka bai ci gaba da karantar da shi sai ce ne ka zauna amma ta ranar da za ka ce to ka zo in karantar da kai abinda za ka je ka rayu da shi ana nan ana nan faɗa da sai wannan yaro ya koma ya ce mashi hadarar da mil furuj fa'allin fito ga ta malami lokacin tafiya ta yi a sanar da ni abin da aka cewa za a sanar da ni qala sai malam ya ce mashi ittaƙin laha wasbir wala ta sta'aji aboku ya gaya mashi ya ce na ɗaya dai ittaqillaha ka zama mai tsoron allah wasbir ka zama mai haƙuri sai ce wala ta sta'aji kar ka zama mai gaggawa muhalli da kenan ko shine muhammad shari'a wala ta tastaji karka zama mai gaggawa qala al-hasan al-hasan yace waya al marwacin hadisin ku shine al-hasan al ya yace fi haɗa al-khair kullu ce alkhairu gaba ɗaya yana cin cikin yadda duk wanda ya samu waɗannan abubuwan guda uku ya ta ƙawa haƙuri rashin gaggawa a cikin al'amura ya ce duk alkhairun duniya ya tattaru a cikin waɗannan to shi ke na yaro ya ji wannan karatu sai tashi sai gida ta ja a wala ya kadu yansa hunna innama hunna su, da haka da ya taho bai manta da wannan karatu ba saboda ne ma kunna salasun a abubuwa uku ne kawai aka faɗa masa kaga zai wahala ya manta faran ma ja ahlahu lokacin da ya zo gida nazala arrahilati sai ya sauko daga hawan hawansa ai kaga lokacin da ya tafi ya masa aure ko to ya bar matar gida shi kuma sai ya tafi shi kada ya tafi neman ilimi to yanzu da ya dawo gidansu ya sarka daga kan abin hawansa falamma nazalar dar yayin da ya shiga gida izbuwa bi rajulin na'imun sai kawai ga wani mutum ne kwance mutazakin anil mar'a wa idza imra'atuhu na'imatu sai kawai ga wani mutum ne gashi nan kwance nan kuma gefe guda ga wata mata kwance yana dubawa wa idza imra'atuhu na'imatu sai ga mata ce kwance tana bacci shi wannan bai tsaya ya duba ya ga wani mutum ba ne ba amma dai ya gane wannan mata su ke da wani mutum ya alaji gida. yana ganin haka kada sai ce wallahi ma uridu ma an ta zuru da haka ya ce ka wallahi ma uridu ma an ta da haka mai nike nufi idan ba na ɗaya sauraron wannan mutumin sai ya tashi daga wasu ya zama wawa ke ma'uridu ne yake nufi manta ma ma an ta zuru bi ni nike jira da wannan mutumin fara ja ila su sai koma wajen dokinsa falamma arada an ya'khudha saifahu saifa asai yayin da ya nufin zaro takobinsa kala sai ce itaqillaha wasbir wala ta tasta'sir sai tuno karatun malam ka ji tsoron allah ka yi haƙuri karka gaggawa shi ke nan sai mai da sa fara ja a sai hau cikin gida faran ba kama a lara asali ya zo ya tsaya kan wannan mutumin ƙara sai shi ɗaya ƙara bujiro mishi ya ce ma an ta zurbi ha za shi an wani jira da wannan ne mutum ya zo ya iske shi cikin ɗaki faraja ila rahilati sai koma wajen dabbarsa falan ma arada an yi sai fuhu yana nufi ya ciro takobinsa hu sai tana da karatu ila ilaihi sai ya dawo falan ma kala falan ma kama ala ra'asi istai kadar rajul da ya zo ya kara tsayawa kan wannan mutumin sai mutumin na ya farka daga bacci falon mara ahu wa saba ilaihi fa'ana ƙahu wa ƙabbalahu falon mara abu falon mara abu shi mai baccin nan yana ganinsa wata ba sai ya firgigi ya miki fa'ana ƙahu ya kama wannan mutum ya rungume shi wa ƙabbala ya sumbace shi kusan kowa yi eh wannan maulan nasa na kaga da ya kashe shi da ya kashe maulin wannan maulin na baban shi wanda ya ba shi tarbiya shi ne to me kawo shi da ake suka ce maula shi ma muharramin masai maula muharramin tare da haka kama baban tare mun gane muharrami ne kamar baban shi ne da suke da ita mata kaga da ya kashe shi ya yi ɓanna ko bai ya ɓanna ba ta karatu ya fara aiki wasa aluhu ma a sarta ba a ci sai ya tambaye shi ta yaro to ne ka samu bayan ka cika da gada ka samu ilimin ƙada sai ce a sarki wallahi ba a dafa kairan tafira aiko na samu alkhairi mai yawa bayan na tafi da gada asabtu wallahi ba'daka anni mashaytul layla bayna sayfi wa bayna ra'sika salasa mira wallahi cikin daren nan na yi tafiya tsakanin kan da takobi na sau uku sai na ji zan ɗauko takobi in zo in tare ka sai in tuno da karatun da na samu sai in kyale ka sai in sake koma sai da aka yi haka har sau uku ba hajja zani ma a sabtu minal ilmi an katlika su ba abin da ya hana in tsara wuyarta sai abin da na samu na ilimi din kun ga da yi gaggawa mu zai faru ji shi shi sa ba a san gaggawa a da irin wannan ta taɓa faruwa da wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam an tafi yaƙi da aka dawo daga yaƙi ya yi sauri yana so ya zo gida kawai sai gama ta shi wani lafiya kawai ya zara takobi zai tare ta ta nuna mashi cikin daji kishi ya kama shi da ganta waje tambaye ta lahiya tun da mai ɗaki yana shiga ɗaki sai ya ga maciji kawai ya haka yana tsara takobi kawai tsari wannan maciji shi ma nan tafi sai fara har marocin labarin yana cewa ba a sani ba ya riga mutuwa tsakanin macijin da shi wannan mutum aljani kaga da ya jawo mashi gaggawar da yi amma da ya tsaya an ba a hankali za a fidda shi za mu zo mu ga wannan alaƙa to ba a san gaggawa a cikin al'amura na duniya su ake abu al'amura a hankali kada mutum ya nuna gaggawa wannan gaggawar za ta haifar mai da dana sun yi wani lokaci amma al'amura na addini su wannan ana su a gaggauta su amma al'amura na duniya da su ne ake so a dinga bi a hankali akwai ayoyi da dama wanda suke nuni mana zuwa ga haka har halittar duniya da allah ya yi an ce ya nuna wani haka domin allah ta'ala ya halitta duniya cikin kwana nawa kwana shida kwana shida ya fara ranar juma'a sai a ƙare asabar lahadi ba an gama shi ne su yahuda saboda rashin ladabinsu suke cewa ai ya gaji shi yasa ya tsaya hukunta da suka jingina ma allah gajiya kaga wannan mummunar siffa ce da allah ya so shi kibtawa ido an gama innama kana amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da abinda Allah ce ya zama sai ya zama to da Allah ya so hakan hakan zai ci amma mai Allah yake so mu ɗauka a matsayin saƙo sai Allah ya kwana shi da dinnan ana nuna maka kai ma in za ka yi abu ka yi shi lokaci guda a ka yi shi da fulani sannan kuma ka ba a hankali ya sa kwana da ma za a ga kwana biyu za a ce an yi kaza kwana biyu kuma kaza aka yi duk fulanin ne wannan so ya zama to kana da filan ɗinka sannan kuma a filan ɗinka sanya natsuwa ka ba a hankali ɗan adam shi ɗaya haka ake so ya zama al'umma gaba ɗaya haka ake so ta zama mu al'umman musulmi to me filan ɗinmu me tsarin muna da shi ba mu da shi to me tsarin mu tsari mai kyau kuma mu sanya shi abu a hankali kar a gaggawa a cikin shekara biyu ake so a a shekara hamsin shi ne a hankali ne ko wani abu kamar haka don waɗannan suna cikin aiki da fulani ɗin sun mutu waɗansu sun zo su kuma sai su sama a su gaba ne to amma da yake mu ba mu da tsari yanzu a najeriya ba ka da mutane marasa tsari sai wa sai zaman ƙasar nan allah ne ya hada ta kuma har yanzu da ikon allah ta take zaune ana hasashen za ta iya rabuwa shi sa yau inyamurai suna da ƙungiya mai ƙoƙarin kafa ƙasar biafra suna ta yin abubuwa suna da tutarsu kai haƙuɗi sun yi nasu jiya-jiyan nan sai ga yaraba su ba sun kafa ƙungiya ta neman kafa kasar ojujuwa su kuma suka jira ta sun yi zanga-zanga su a raba najeriya su a basu bangaren su a matsayin kasar ojujuwa su ma suna nan suna cikin shirin su mu mu ne ba mu da wani tsari na koda kasan nan ta rabe ga yadda za ni a kullum ba mu abinda muke cewa dole sai an zauna tare ta gani wanda yake duk ba rashin tsari ne wanda amma yau yadda aka ji suna wannan suna wannan mu ma da sai a cewa muna cewa mu ma ga kasar mu in yau ta aka ce najeriya kowa ta bi kama su musa inda muka nufa kun gane abin da muke nufi to ma ba mu da wani kuma wannan shi yasa suke rera mu can kwanakin baya inyamurai suka ce su sun kafa su da haka sun ba duwal dan arewa notice ya bar wurin in ba haka duk abin da ya same shi shi ya zama kanshi me ya faru da aka samu waɗansu matasa na su ma suka zo suke conference suka ce duk wani inyamuri da ke arewa shi ma an ba shi mutum shi ma ya tashi na ƙasa ya ko ba ba su nema zauna lafiya ba lokaci ya kamar da masu amma da mun yi zama da an yi shiru ba wanda ya magana to wannan wulakanci shi za a ce wa mutanen mu da ke can amma da aka ɗan nuna musu cewa mu ma muna da ai su ma suna da mutane ne to su ma sai su da kayan su koma su su mutanen nasu nan su suka dinga buga musu ta sha da Allah kowa mu zauna lafiya sai ka ji shiri to haka shi musulunci ya koya mana wannan muni dai ba mu da tsari da eh, amma da kaji wani abu na shiriri ta duhu da kaji shiriri ta da shirme mutanen ne wanda zafi mawaƙi ne ya fito ya ce wani zai bi shugaban ƙasa waka amma sai an biya kai in ya yamuri zai wannan sakarci ko bai rabe Wayanzu yanzu cikin 24 hours aka ce an tura mai miliyan goma sha'u. naira dubu dubun da ake tura ka ji dan allah mutane kamar sun waye ashe ba a waye kuma in yayi waka sai nawa za ka samu wasu abin da ɗaura kai ba da ka su gane wannan wasu irin al'umma ce wani wani sakare zai hito ya gaya mai rabawa haka su biye mai sura mai kwandala wani yamurin zai hito ce zai ba wani waƙa cikinsu amma sai an turo kudu duk ba za ka yi suna wannan sakancin ba amma wai mawaƙi wanda allah ta'ala ne ya ce mana a shu'ara ya tabi umar wai shi zai fito ya ce wai zai yi shugaban ƙasa waƙa amma talakawa su za su biya waƙa da haka duk wanda yake masoyin shugaban ƙasa ne talaka ɗan najeriya sai akalla ya turo naira dubu ɗaya ya faɗa kawon nan ba shi kamun ka ce kobo sai aka dinga tura kudi cikin awa 24 miliyan 10 aka tashi Allah sai to sai ka sai ka ta gane ina al'ummar ta nawa ba wani wanda zai tsawata ya magana ya ce ga abin da ya kamata a yi kuma inda za a gane mu ba mu da tsari yanzu abubuwa nawa muke da su a ƙasa wanda suke buƙatar kuɗi ɗin domin ki taimakawa a yi su kaga wannan yana da cewa mun san abin da za mu iya a najeriya muna da kuɗin da za mu iya kawai mu inda muke kai kuɗin mu wurin shirme mu ba za ka taɓa zumunta kuɗin mu wurin da zai yi amfani ba da kaji ma ɗin bahaushe musulmi yana complain to wajen addini wajen addini amma wurin siyasa zai ba da kudi wurin waka zai ba da kudi wanda ha wurin waka ake ba da kudi duwar wani shirme da sakarci zai ba da sa, amma da an zo harka addini an ce a kawo kudi tunan zai komplet nan zai komplet na? <laughs> ka gani nan zai komplet ya tsebu ne ce ana ta an sauko ku duba masallacin yanzu wata rana yana cikin masallacin kero an gama sallah dole da an gama sallah sai a kashe janareto To da babin da za a kudin da ake tara ba a sayan ba su ana gama sallah da ɗan ba da minti biyu haka sai a kashe to an gama sallar isha'i sai a kashe wani mutum ya tuhu haka bai lura da wani ba sai ya tuntube da shi sai kawai da jera cewa aikin banza aikin wani ta tara kudi janaretin ma ba za a yi tunna ba amma kullum sai a ce mu ba da ba. to da ka ba da ba ka ba ba allah ka ba ba to za allah kake wa faɗa eh kada ka ba da dan allah to wa kake mu faɗa yanzu kuma shi da za a kirawo shi a zagaya da shi a zagaya da akwatin a zo a buɗa daga abin da aka samu da bai wannan maganar ba yan naira ashirin ashirin ce goma goma hamsin kake da gani an samu kuɗi masu yawa naira ɗari sai can cikin ka ga yan naira ɗari biyar guda biyu da wahala ga naira biyu ɗaya ya zo a zagaya da shi a buɗe da ya ga nawa aka samu zai mamaki amma zai fada amma idan da wani wuri ne ba wurin addini ba ba ma zai damu ba ba zai damu ba shi sun ya muka zama abin bankin su ba mu da wani tsari ba mu da wani fulani kuma an ka karanta tarihin duniya al'ummar da kaga ta ci gaba wala ke da taimakon ta tsari yanzu ba yahuda ake gani su ne yan duniya ba to da ba Allah ya sani ya alamu da zahirar minal hayatin duniya shi suke shekaru aru-aru suka zauna suka ce ka duniyan nan fa an tsare kullum muke shan wahala a duniya ya za a suka tara masu ilimin iliminsu da masu tunaninsu aka yi tsare-tsare aka fitar da wani kundi wanda shi yahuda suka aiki da shi ta waɗanda suke a yanzu mun ba mu da wani kundi a duniya ba mu da shi a ƙasashe ɗaiɗaiku ba mu da shi a al'ummomin ba mu da wani kundi haka nan muke rayuwa so cikin al'amura duka ana son abu a hankali a cikin al'amura kar a sa gangara idan al'umma tana son sai tsari to muna son mai tsari na kaza to abu a hankali kar a sanya gaggawa a da shekaru tsara a shi ha kai ma za ka yi al'amarin ka kakkaskar ka zaune gaggawa ka mai tsari ko yan kasuwa mu sanda in dan shi dan kasuwa ba haushi in shi zai investment so ho yake da ya sa kuɗi yanzu shekara mai zuwa kawai ya zama mai kuɗi ya zama mai kuɗi amma za ka ga inyamuri ya taho daga kudu da zai bude shago yana bi a hankali yana bi a hankali da ka ba da yan shekaru sai ga ya zama mai kuɗi ba haka suke yi ba sai ga ne a hankali suke yi amma shi dan kasuwanmu da yazo ya fara kawai shi su shi su yake kawai ya ji ya zama hasi ta zama ba to wannan duk yana nuna mana cewa duk al'amarin da zai bi shi a hankali don mun ba a hankali insha Allah ta'ala za mu samu nasara akan wannan al'amari to shi ne abinda wannan babu yake karantar da mu a fiye fil umur wannan asarin ko wannan bayanin yana da inganci muhammad nasu ne albani rahimullahu ta'ala ya inganta shi a sahihu adabin mufran nashi to sai ce wani babu ya sanya musu gaba na ya sake yin babi ko haɗewa ya to bari mu ida shi tunda duk suna rarraba sai mu tashi babu da babu idan mu tashi malai su haddasa abu ma'amar kala haddasa abdulwaris kala haddasa yunus an abdurrahman ibn abi ta, an ashajji abdulkais kala kala li annabi sallallahu alaihi wasallam inna fika da kulukaini yuhibbuhum allah qultu wa ma ya rasulullah kala alhilmu wal haya qultu qadiman kana aw hadisan kala qadiman qultu alhamdulillahi alladhi jabalani ala kulukaini a habba wannan hadisin an karɓo shi daga abdurrahman ibn abi ta. an ashajji abdulkais shi kuma ya karɓo daga ashajji abdulkais ashajji abdulkais wani sahabi ne shi ya sanya a wata nuska ɗin wani ya sa muku al'adu cikin umur a wata nuskaɗin za a ga babu hilmi wal'anat a cikin yawon don babukan sun bambanta hadisun sun bambanta babu alhilmi wal anat to amma na tun da ya sanya muku haka babban shi haka ne ya ce shi a shajja abdulkais wani sahabi ne shi ya yi jagorai mutanen su lokacin da suka zo wajen manzan Allah karbar addinin musulunci to yace lokacin da suka zo kala li annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce mai an ce su goma sha hudu ne suka zo bisa da wata da suka zo manzan Allah yana kallon su shi wannan ashajji ibn abdul qais da ya zo sauran suna zuwa suka sauko daga raƙuma suka su kira uwan ba kawai suka zo suka zauna gaban manzan Allah sai shi ɗaya tsaya ya je ya kwantar da raƙuman nan ya ɗaure su manzan Allah yana kallon shi bayan ya ɗaure su ya buɗa kayan shi ya ɗauko waɗansu kaya sabbi ya cire na jikinsa ya sanya wannan sabbin kaya ya wanke jikinsa ya shirya sai ya zo wajen manzan Allah ya tsirin manzan Allah ya kallon shi yanzu me yayi eh ya ba a hankali su waɗansu sun yi gaggawa shi kuma ya ba a hankali sai sa ya sa addu'a da cikin umuri to da ya zo wajen manzan Allah sai ce kalalin na biyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce mani inna fika da kulukai yuhibbuhum Allah kai wannan kana da waɗansu ɗabi'u guda biyu Allah yana son su Don bayan yayi wannan da zo ya zauna kuma bai zauna gaban zan Allah ba sai kuma gefe zauna sai manzon Allah ce mishi kai wannan zo sai dawo da shi kusa da shi to a lokacin da yake gaya mishi wannan magana sai kai kana da waɗansu ɗabi'un guda biyu Allah yana san su kunci yace sai na cewa manzan Allah wa ma huma ya da waɗanne ne sai manzon Allah ce alhilmu wal hayat kana da haƙuri alhil ne bi a hankali wani haya'u kuma kana da kunya saboda kunya baka zo gaba na ba sai ya koma gefe guda ta Kun kuntu sai ya ce kadiman na au hadisan manzan Allah waɗannan ɗabi'un haihuwa ta aka yi da su ko a nan duniya na same su shi ne kadiman dama can haka Allah ya halice ni au hadisan koko sai da na zo duniya ba da su Allah ya halice ni ba a nan duniya na same su kala sai mu Allah ce kadiman a ah, haka Allah ya halice ka kuntu sai yace alhamdulillah allazi ni ala kulqaini ahabbuhuma Allah to na gode ma Allah da ya halice ni da waɗansu halittu da waɗansu dabi'u guda biyu wanda Allah ya nasa mun gani wannan ya nuna cewa akwai mutumin da za ga Allah ya halice shi da wata dabi'a mai kyau ba anan duniya ba wai kokarin sa haka Allah ya halice shi to wani shi kuma za a ga a duniya yake kokari yau da gobe ta hajjar jarabawa da addu'a da takatsantsan sai ga ya samu wata ɗabi'a amma asalin ba da shi allah halicce shi shi ne hadisan kadim kuma wanda da shi aka halice shi to shi wannan allah ya halice shi da haka wani za a ga yana da kunya amma ba wata makaranta ya je karatu aka ce mai kunya na da kyau ba wani za ga allah ta'ala ya halice shi mutum ne mai haƙuri amma ba wai karatu ya zauna ba ya ji falala haƙuri ya ji kaza na haƙuri ya zama mai haƙuri ba haka allah ya halice shi wani za ga allah ya halice shi mai amana amma ba wani wuri ya ji bayanin amana ba da haɗarin cin amana da sauransu to wani shi kuma ba haka Allah ya halice shi ba amma saboda ya ji bayanai na haƙuri ko na abana sai ya ƙoƙari ya ɗauki wannan ɗabi'a mun gane malam shi haddasa ali ibn abi hashim kala haddasa isma'ilu kala haddasa sa'id ibn abi aruba an kata da kal haddasa mallakiyar wafda allazi na kadimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam min abdul qais kata da ya ce ya ba mu labari wanda ya gamu da wannan tawaga wanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama daga abdul qais wa zakara da aba nazrata an abi sa'id al-khudri sai abu da ya ambaci aba nazara shi kuma yace daga abu sa'id al-khudri kala yace kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam da ashajj abdul qais manzo Allah ya ce ma ashajj abdul qais inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah kai ko kana da waɗansu dabi'u guda biyu Allah yana son su sai ce alhilmu wal anat kana da haƙuri kana da al'anat al'anat shine bi a hankali a cikin al'amura da حدثنا عبد الله ما ليس حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال أخبرنا بشر ابن المفضل قال حدثنا قرة an abi jamrata an ibn abbas qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama lil ashajj ashajj abdul qais inna fika la kaslatayn yuhibbuhuma allah al-hilmu wal na baya حدثنا قيس ابن حفص قال حدثنا طالب ابن ابن حجير العبدي قال حدثني هود ابن عبد الله ابن سعد Sami'a a jaddahu mazidata al'abdi ya ƙari ja al'ashajju yamshi hatta a kada biyadin nabi sallallahu alaihi wasallam faƙabbalaha faƙala na kun nabi sallallahu alaihi wasallam amma inna fiha la kulukai jibbuhumallahu wa rasuluhu ƙala jablan jibintu alaihi au kulikan ma'is qala la bal jablan jibilta alayhi qala alhamdulillah alladhi jabalani ala ma yuhibbu Allah wa rasuluhu yace ya zo yamshi yana tafiya a hatta akaza biyadin nabi sallallahu alaihi sallama har ya kama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka gaisa kinan bayan ya zauna gefe guda manzon Allah ce kai wannan so sai ta so wajen manzon Allah da ya zo suka gaisa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qabbalaha sai kama hannun manzan Allah ya sumbanta fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce mashi amma inna fika na kulqain lalle kai kana da waɗansu ɗabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah wa rasuluhu Allah da manzansa suna son su kala sai ce jablan jibiltu alaihi halitta ce Allah ya halice ni da su au kulika ma'i koko bayan an halice ni tare ko au kulika ma'i koko halitta ta aka yi da su nan jabalan jibintu alaihi shi ne abinda za mu ce ma nasarar abinda Allah ta'ala ya halice mutum a kansa au kamadi ko ku halitta ta aka yi da su nan duk ta akili ne ma magana ɗaya su kala sai manzo Allah ce la bal jabalan jibinta alayhi a kai da ne wanda Allah ta'ala ya sanya maka cikin cikin jininka kala sai sai alhamdulillah da zai jabalani ala ma yuhibbullah wa rasuluhu na ka gode ma Allah da ya halice ni da wadansu da biyu guda biyu wanda Allah da mandansa suna son su duka waɗannan hadisai na ashirji hadisai ne ingantattu za mu ga dogon labarin sa a can gaba tun daga zuwan su har zuwa waɗannan manzanni da manzan Allah ya faɗa a kan shi da ka ga ana son a da cikin umur ana son al'anatu shi ne bi a hankali a cikin al'amura kuma da shi wannan sahabi bai yi gaggawa ba da suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi suna yi ba a hankali ya koma gefe guda ya zauna da manzan Allah ya kalle shi ya lura da natsuwar shi sai ce a kira wancan sai a kira shi aka zo da shi gaba Allah ya samu dace idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi babu bahin kenan da zai magana akan albazu da muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu dade kurakuran da muke kuma Allah shi mana afuwa shi ya shi mana baki ba అతిరసం biyu a nan za mu dafita idan da aka kai mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladin mu kuma muna roƙon allah ta'ala shi mana afuwa da yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon mujimata halin da kasan mace ke ciki na kashe-kashe da shigar da jini da sakar mutane muna rukun allah subhanahu wata'ala ya kawo mana karshen wannan al'amari allah ya zaunar da kasan mu lafiya na biyu mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali akwai wani bawa allah wanda yana yi na mamanta ba satin da ya wuce mun sun ya addu'a wanda aka tare su a hanyar abuja aka shiga da su daji so abin sun sami sharaba babba suke roƙon mu sanya sa a addu'a domin barayin da suka ɗauke su an yi magana da su an tsaya kan miliyan biyu da rabi kuma allah ya taimake su suka yi sosin kudin nan suka haɗa su cif to sai daga baya su waɗanda su barayin suka kira su tawaya suka ce to bayan kuɗin kuma su zo musu da sabon mashin irin tasiya ɗin wanda shi tasa wajen dubu ɗari uku yake to sai suka yi tunanin inda za su samu sabo mai kyau kuma mai sauƙi wanda za su kai musu don a sako musu ɗan uwa to sai suka tafi daura cewa can ana samu kuma da cikin kwanci sun je daura ɗin suna ƙoƙarin su saya to saboda yadda a ga alamun kamar hankalin su ba kwanci ya ba su da nasuwa suna ta sauri sai kuma zargiye shi da a kansu cewa ko ɓarayi ne kuma sai 'yan sanda sun kama su to kare kuma wani abu ne wani sai an tsaya a ce yan bincike bincike da sauransu yanzu suna hannun 'yan sanda ta ga ana gudun gara rasa ta fada gidan zaro kamar da wasu a suciya to muna kuma allah ta'ala ya sanya musu mafita allah ya kubutar da shi wanda ke hannun su su kuma waɗannan na hannun 'yan sanda su ma allah ya kubutar da su a gane ba masu laifi ba ne ba a sake su wannan shi ne addu'ar da suke bukata muna rikon allah ta'ala ya kawo musu mafita ya fitar da su daga wannan kanyi da suke ciki ya sanya su ci wannan jarabawa aka sauran waɗanda aka kama tare da shi wannan ɗin ana magana kuma su biyar ne muna da ma'ana ta'ala ya sanya musu mafita ya kubutar da su ya dawo da su zuwa ga ainihin dangin su su kuma dangin allah ya sanya musu nasuwa da haƙuri da dangana su kuma waɗanda ke cin allah ta'ala ya amintar da su daga cutar waɗannan mutane ya kare su da karewarsa sauran yan uwa musulmi wanda suke hannun irin waɗannan mutane muna ruwa allah ta'ala ya sanya musu mafita akwai wani ba allah shi ma ɗan jibiya ne kirashi ba mahaifinsa ma yana cikin agaji a jibiya ne shi ma direba ne na wajen gurin ƙaure ɗin nan ɓarayi suka tare su ma suka shiga dajin su to shi fa sun mai tsara sun sassare matuƙa yana nan asibiti kwanci a kasuna muna kwan allah ala ya sanya masu matuƙa da ba shi lafiya na bukatar kudu wajen naira dubu ɗari hudu da hamsin ko wani abu kamar haka nan na aikin da za a yi nasa to na ga naira ta neman gudunmuwa ba ga irin na ya kamata mutane su kudu dubu ɗaya ɗaya su ba wani mawaƙi ba allah ya ba su lafiya ya sanya ya zama kafara a gare shi da su ba na kallahu wa bihamdi su shirya Allah ila ila ta musafi wa tuwa lai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin